Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախյան շարժման սկզբնավորումը եւ փետրվարի 20-ի խորհուրդը ազգային ազատագրական պայքարի ճանապարհին։ Խաչքարի բացում նվիրված Արցախյան շարժման 34 եւ հաթերքի ազատագրման 29-ամյակին։ Խոջալույի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Միջոցառում նվիրված 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկի Արայիկ Դավթյանի հիշատակին։ Սասունի արձիվը Զորավար Անդրանիկի տեղն ու դերը հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Վերատննդի օրը Արցախի Հանրապետության պետական տոնացույցում փետրվարի 20-ը նշվում է որպես Արցախյան շարժման սկզբնավորման օր, որը 34-ամյակը լրանում է այս տարի, խորհրդանշելով մեր վերածնունդն ու այն ճանապարհի մեկնակետը, որից պետք է սկիզբ առնեին տասնամյակներ շարունակվող մեր մակարումները, հանուն Արցախայության իր հայրենիքում ապրելու տարական իրավունքների իրացման։ 1988-ի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի Արտահերտ նստաշրջանի ընդունած Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին որոշման վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքը ճշացավ։ Այն իրավական գնահատականից բացի բնականաբար արտահայտվեց միջնադարյան բարբարոսությանը բնորոշ հանցագործություններով, հակառակորդի զինված հարձակումներով եւ ջարդերով։ Պատմական որոշումն ընդունելուց ընդամենը 1 օր անց Ստեփանակերտի վրա թուրքբաշի բոզուկների զանգվածային աննախադեպ հարձակման թիրախ դարձավ Մայրուղու վրա գտնվող Ասկերյան շրջենտրոնը։ Հանդիպելով ժողովրդի ուժեղ դիմադրությանն ու յետ շպրտվելով քաղաքի մատույցներից, ազերի իշխանություններն Արցախյան շարժումը գլխատելու եւ իրենց նպատակին հասնելու համար հետագայում պիտի հրեշավոր նոր հանցագործություններ ծրագրեին, կազմակերպելով Սունգայիթի, Բաքվի, Գյուրովաբադի, Մինգեչաուրի եւ մյուս բնակավայրերում ապրող հայերի զանգվածային ջարդերը։ Այդ օրերին ադրբեջանական բարբարոսների միստվար խումբ կարկարի հունով խուժել էր նավթամթերքների ձեռնարկության տարածք ավերել ամեն ինչ, ապա մտել խաղողի այգի ու տարեզայգի գործնորին ոտնատակ տվել, շղթայաձև ձեր ձերքի շարժվել դեպի շրջենտրոն։ Մի ուրիշ խումբ էլ ավտոբուսներով եւ հետիոտ ընթեքվել էր աճ, հանդամիջան ճանապարհով բարձրացել դեպի խնապատ, բայց գյուղամիջում դեմ առնելով տեղացիների ամուր պատին հետ դարձել։ Հիմնական զանգվածը շարժվում էր Աղդամ ասկերամայրուղով, Վիթխարի հրեշի նման կրակի մատնելով ցանկապատները, խանութներն ու ճամփամերչինությունները։ Ջարդուփշուր անելով պատահած մեքենաները ծեցում ջարդում էին ուղևորներին։ Իդեպ նույն օրն ավազակային հարձակումների են ենթարկվել նաև Մարտունի աղդամ, Մարտակերտ աղդամ ճանապարհներով երթևեկող հայազգի մարտիկ։ Թալանվել են ու ծաղրուծանակի ենթարկվել։ Իսկ Ֆիզիլիում եւ Ջաբրայիլում ազերի ավազակախմբերն ամուր փակել էին հադրութի շրջանի ելքն ու մուտքը եւ պատրաստում էին դաշանդատաստան տեսնել հայերի հետ։ Ավելելով ավտոտեսչության տնակը, գարեջրի գործարանը եւ հարակից միուս շինությունները ադրբեջանական հրոսակախմբերը գրեթե ասկիրային էին մտել։ Երբ կամրջի վրա մերոնք ընթառաջ ելան մահակով ու կացնով Թուրք խառնամբողնան ակնկալի եկավ ու կանգնեց։ Իսկ երբ որտեղից որտեղ մերոց ձերքի երկ փողանի որսորդական հրացաններ հայտնվեցին եւ նախազգուշական կրակոցներ ընչեցին դեպի օդ, ազերիները զգաստացան։ Շրջակա գյուղերից օգնության հասած երիտասարդների պաշտպանական խմբերը եւ մարզկենտրոնից ուղարկված զորաճոկատը ավազակախմբերին ստիպեցին նահանջել։ Դա արցախցիների առաջին ուժային դիմակայությունն էր ռուսակների դեմ, սակայն հակառակորդը անհրաժեշտ դասեր չքաղեց եւ Արցախի ամբողջ սահմանի երկայնքով պատրաստում էր լայնածավալ հարձակման։ Հավաստի աղբյուրների համաձայն խաղ արշավի արդյունքում ասկերյանին հասցված նյութական հսկայական վնասը չհաշված ընդհարումների ժամանակ հայացքի 25 քաղաքացի դարձավ հեղանդամ։ Սակայն պաշտոնական հաղորդագրություններում գրեթե ոչինչ չասվեց այդ մասին։ ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազի տեղակալ Կատուսյանը հաղորդագրության մեջ միայն շեշտեց, թե հայերի եւ ադրբեջանցիների ընդհանրման ժամանակ սպանվել են երկու ադրբեջանցի երիտասարդ։ Ըստ որում նա չնշեց, թե որտեղ եւ ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել ընդհարումը։ Հետագայում պետք է բարձվեր, որ խոժաններից մեկը Յուրայինի թուրք միլիցիոների արձակած գնդակից է սպանվել։ Մյուս ավազակախմբի հրացանակիրներից մեկի անզգույշ կրակոցից։ Եվ դա առիթ դարձավ, որ ասպարեզ նետվի ադրբեջանական գործոնը եւ օրեր անց մոլեգնեն հայկական ջարդերը։ 3-4 տարի առաջ քչերը կպատկերացնեին, որ պատմական, իրավական ու քաղաքական առումով անխոցելի թվացող մեր ձգտումներն ու ազգային իղձերը կարող էին լինել այսքան անընկանելի, ինչպես ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այնպես էլ հատկապես միջազգային հանրության ու աշխարհակարգ որոշող դերությունների եւ կազմակերպությունների համար, եւ որ այդ ճանապարհի ընտրության համար մենք ստիպված կլինենք վճարել մի քանի սերունդների արյամբ։ Հավաստելով մեր հավատարմությունը 34 տարի առաջ հանրարարչակված գաղափարներին եւ մեր հավաքական խոնարհումը բերելով նորագույն շրջանի հայոց ազգային ազատագրական պայքարի թողոբոհում ամենաթանկինը վճարած նվիրյալների շտակին, Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ փետրվարի 20-ին հարգանքի տուրք է մատուցվել Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում, որին մասնակցել են հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ 34 տարի առաջ համաժողովրդական միասնությամբ հանրահարչակված գաղափարներն ու նպատակները ցավոք մնում են չիրագործված։ Եվ ինչպես 88-ի շարժման մեկնարկին, այնպես էլ այսօր մենք կարինք ունենք համաժողովրդական միասնության ու հատկապես համազգային օրակարգի ձևավորման։ Հաթիրքի ազատագրումը Արցախյան շարժման 34 եւ Գյուղի ազատագրման 29-ամյակի առիթով հատերկումորերս տեղադրվել է Խաչքար հուշարձան, նվիրված Արցախյան գույապայքարման մահացած նվիրյալների հիշատակին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում Ալմահների գնդի միացան եւս 4 հերոսներ։ Մեկ համագյուղացու ճակատագիրն էլ մինչև օրս մնում է անհայտ։ Խաչքարը կանգնեցվել է ի հիշատակ եւ երախտագիտություն համագյուղացի բոլոր նվիրյալների։ Միջոցառում է հերթական առիթներ նաեւ անդրադառնալու Արցախյան ազատագրական պայքարին համագյուղացիների մասնակցությանը։ Դերևս 1989 թվականին հաթերքում կազմավորվել էր հաթերկամավորական ջոկատը։ 1991 թվականի օգոստոսի 16-ին Գյուղի ջոկատը հարևան գյուղերի բնակիչների օգնությամբ մի համուր կերպով պատանդ են վերցրել ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության զորքերի 43 զինվորի եւ պահանջել ազատել հաթերքի եւ հարևան գյուղերի պատանդ վերցված հայ երիտասարդներին, որոնց ձերբակալել եւ ադրբեջանցիներին էր հանձնել ԽՍՀՄ ներքին գործերի զորքերի հրամանատարությունը։ Նրանց հետ բանակցելու նպատակով հորինվել է կեղծ Փարանձեմ Ջոկատի անվանումը եւ ազնակազմը, որ เป զի կոչկեն իրական պատանվերցնողների անունները։ Սակայն դրանով սա դրանք իրադարձությունները չեն համանափակվել։ 1992 թվականի հունիսին հակառակորդը Քելբաջարի շրջանի ազգաբան Չարեկտար եւ Նարիշտար գյուղերի հնակետերից գրադ կայանքներով հրթիռ արետակոծել է հաթերքը եւ շրջակա գյուղերը հող նախապատրաստելով հետագա առաջխաղացման համար։ Արդեն հունիսի 5-ին հակառակորդը գրավել է հաթերքը, հրկիզել տները, հոշտանգել երկու տասնյակից ավելի խաղ բնակիչների։ ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերի հրետանավորները եւ կամավորական ջոկատները կարողացել են կասեցնել հակառակորդի հետագա առաջխաղացումն այլ ուղություններում եւ հնարավորություն ստեղծել բնակիչների տարհանման համար։ Հուլիսի 20-ին հաթերքի ջոկատը հարձակվել է գյուղում տեղակայված հակառակորդի վրա։ Նրանք կորուստներ պատճառել, ապա նահանջել ու դիրքավորվել վաղուհաս շլդրանողությունում։ 1993 թվականի փետրվարի 20-ին գնապաշտպանական ուժերը ազատագրել են հաթերքը։ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում հակառակորդն այս ուղությամբ եւս առաջանալու մի քանի անաջող փորձեր է կատարել։ Սակայն ամեն անգամ հանդիպելով մեր պաշտպանների ամուր դիմակայությանը, ձախողվել է եւ հրաժարվել իր մտադրությունից։ Խոջալույի ազատագրումը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում առանձնահատուկ տեղ ու կարևորություն ունի Խոջալու ներկայիս Իվանյան համայնքի ազատագրման ռազմագործողությունը։ Հակառակորդի համար Խոջալուն հարմար ռազմական հենակետ էր՝ մի կողմից Ասկերյանը, մյուս կողմից Ստեփանակերտ ակցանի մեջ առնելու համար։ Հիմնականում մցխեցի թուրքերով բնակեցված այդ վայրում էր գտնվում նորանկախ ԼՂՀ աշխարհի հետ կապող միակ օթանավակայանը, որն ադրբեջանցիների մի քանի ամիս առաջ վեր էին ածել միջև ատամները զինված հատուկ նշանակության ջոկատների կենտրոնատեղի։ Բաքվի իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, որ Խոջալուն հարձակողական զենքի մեծ պահեստ եւ զինվորական ազնագազմ ունենան։ 1991-ի գարնանից ԼՂՀ բնակավայրերը Խոջալուից բարբերաբար ենթարկվել են ադրբեջանական ու մոնականների հարձակումներին եւ Ալազան Կրիստալու գրադ համազարգային ռեակտիվ կայանքների ցրթիրակոծության։ Տեղի բնակչությունը մատնվել էր սովի։ Բնակչության ու սովից փրկելը, բժշկական օգնություն ցույց տալը, միակ օթանավակայան ապաշրջափակելը եւ Խոջալույի կրակակետերի վնասազերծումը դարձել էր կենսական անհրաժեշտության ուրախնդիր։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ջանքերով Խոջալույ էին տեղափոխվել նրա եւ օմոնականներից դիմաց դուրաբաժանումների մարտիկները, կազմակերպվել Ուզբեկստանից բռնագաղթած թուրք մսխեցիների վերաբնակեցում եւ բնակչությունը 1989 թվականի 2135 մարտուց 1991-ին հասցվել էր 6000-ի։ Նշված քրակակետերը ոչնչացնելու համար ԼՂՀ ռազմական ուժերը որոշեցին առաջին հերթին վերահսկողության տակ առնել օթանավակայանը։ Քոջալույի ազատագրման եւ օթանավականի ապաշրջափակման ռազմական գործողությունը Արկադի Տեր-Թաթևոսյանի ընդհանուր համատարությամբ սկսվել է 1992-ի փետրվարի 25-ի ժամը 23:30-ին եւ ավարտվել փետրվարի 26-ի ժամը 4-ին։ Քոջալուն գրողող ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի ստորաբաժանումները միջանցք էին թողել գյուղի խաղ բնակչությանը ռազմական գործողությունների գոտուց անվտանգ հեռանալու համար, որի մասին ադրբեջանական կողմը նախորոք տեղեկացված էր։ Սակայն վերջինիս ոչինչ չէր ձեռնարկել խաղ բնակչության ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս բերելու համար։ Միրոնց գրող այնքան ուժգին է եղել, որ տեղի բնակչությունը ում մինչև այդ ադրբեջանական օմոնը թույլ չել տվել հեռանալ, սկսում է գլխապատար փախչել։ Ադրբեջանցի դիրքապահներն ներսեփական փախչող ժողովրդին խառնում են հայերի հետ ու կամ միտումնավոր սկսում կրակել նրանց ուղությամբ։ Սկսվում է այն, ինչ տարիներ հետո ադրբեջանական իշխանությունները պետք է անվանեին Խոջալուի կոտորած։ Իրականում դեպքերը տեղի են ունեցել Խոջալույից շուրջ 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աղդամի մատույցներում, եւ որտեղ հայ զինվորը պետք է ոտք դներ միայն ամիսներ հետո։ Խոջալույի ռազմական գործողություններից հետո ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերը արգրավել են 2 գրադ, 4 ալազան կայանք, 100 մմ-անոց հրանոթ եւ 3 միավոր զրահատեխնիկա։ Ռազմագործողության արդյունքում ոչ միայն վերացվել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վրա կախված անմիջական ներխուժման սպառնալիքը, այլև հնարավոր է դարձել օթանավականի ազատագրման ապահովել բնակչության արդեն իսկ օրասական աստիճանի հասած նվազագույն հումանիտար պահանջմունքները։ Իշատակի միջոցառում Օրերս Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում տեղի ունեցել հիշատակի միջոցառում նվիրված 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած զինծառայողներից մեկի Արայիկ Դավթյանի ծննդյան տարեդարձին։ Ես եմ ծրագրով 2020 թվականին զորակոչվելով զինծառայության Արեգ Դավթյանը Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կազմում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հարավարևելյան ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած ազնական խիզախության համար հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով եւ մարտական խաչ երկրորդաստիճան իշխանանշանով։ Արեգ Դավթյանի մարտկային ու զինվորական կերպարին հանգամանալից կանդրադառնանք բնակ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Սասունի արծիվը հայոց պատմության մեջ կան անհատներ եւ թեմաներ, որոնք հավերժական չափում ունեն։ Նման բացառիկ երևույթների թվին է պատկանում Զորավար Անդրանիկը, նրա կյանքն ու գործունեությունը։ Զորավար Անդրանիկի ռազմի դաշտերի բոցերում կերտված հերոսաշունչ կերպարը մեզանում ունի միմյան համազգային եւ համաժողովրդական բնույթ։ Անդրանիկ Թորոսիոզանյանը, ով հայտնի է նաեւ Անդրանիկ Փաշա ու Զորավար Անդրանիկ անուններով, ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արեմիջան Հայաստանի Շապինգարահիսար քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել եմ Ուշեղյան վարժարանում, որն ավարտելուց հետո մոտ 1 տարի անց բանտարկվել է տեղաբնակ հայերի նահաբեկող թուրք ժանդարմին ծածելու համար։ Պատանուն հաջողում է փախչել բանտից, ապա անցնել Կոստանդնոպոլիս, այնտեղից էլ Երգիր։ Շուտով Անդրանիկը համալուրում է ժողովրդի կողմից սիրված հայդուկ աղբյուր Սերոփի ջոկատի շարքերը։ Կար ժամանակում դառնալով թուրքական զորքերի դեմ կռվող հայկական մի քանի զորախմբերի հրամանատար։ 1902-ից 1904 թվականներին Անդրանիկի գլխավորությամբ հայկական ջոկատները սասունում, տարոնում ու վասպուրականում հաջող մարտեր են մղել թուրքական զորքերի դեմ։ Անդրանիկի մեծ փառք բերեց Մշուարակելոց վանքի կռիվը։ Նա իր շուրջը հավաքելով ֆիդայիներին ամրացավ վանքում եւ կռվի դրոշ բարձրացրեց։ Օսմանյան 6000-անոց բանակը չկարողացավ ընկճել ընդամենը 30 ֆիդայիներին, որոնք ձմեռային մի գիշեր ճեղքեցին ճշնամուղակն ու հեռացան։ Մասնագետների վկայությամբ Անդրանիկի տաղանն այն էր, որ ճիշտ եւ ժամանակին էր կողմնորոշում տեղանքում։ Հմտորեն արագ տեղաշարժվելով կարողանում էր իր ջոկատը տեղաբաշխվել այնպես, որ ճշտամու քանակական գերակայությունը չեզոքանում էր։ Նա անչափ քաջու խիզախ էր, նաեւ վճռական ու խիստ։ Շուտով զորավարը մեկնում է եվրոպական երկրներ, տեղի հանրության արեմտահայերի ազգային ազատագրական պայքարին հասու դարձնելու, ինչպես նաեւ պահանջող զինամթերք մատակարարելու նպատակով։ 1912 թվականին Անդրանիկը կրկին փայլեց իր ռազմական հանճարով։ Այս անգամ սկսված Բալկանյան երկրորդ պատերազմում, երբ Գարեգին Նժդեի հետ հայկամավորական զորաճոկատ կազմեց ու նետվեց պատերազմի թուրքերի դեմ։ Իր զորաճոկատով Մարիցագետի ափինջարթելով թուրքական մեծականակ բանակը նա Բուլղարիայի կառավարության կողմից արժանացավ բարձրագույն պարգևի՝ ոսկե խաչի։ Առաջին աշխարհամարտի առաջին իսկ օրերից Անդրանիկը նետվեց Կովկասյան ճակատ։ Նա գլխավորեց հայկական առաջին կամավորական ջոկատը։ Աչքի ընկավ Բիտլիսի, Մուշի, Վանի մատույցներում ընթացած մարտական գործողություններում։ Բայց այս պատերազմում Անդրանիկին հրճակ բերեց հատկապես Դիլմանի ճակատամարտը։ 1915 թվականի ապրիլին ցաներ դրության մեջ գտնվող ռուսական բանակն այստեղ հաղթանակ տարավ բացառապես Անդրանիկի ջոկատի քաջության եւ հրամանատարի հմտության շնորհիվ։ Գնահատելով Անդրանիկի ծառայությունները, ռուսական գլխավոր շտաբը նրան ներկայացրեց գեներալ-մայորի զինվորական կոչման։ Զորավար Անդրանիկն աչքի ընկել նաև այլ ռազմաճակատներում։ 1918 թվականի մայիսին Անդրանիկի դիվիզիան, որոնցով Կահավանի մոտ կասեցնում է Օսմանյան զորքի առաջխաղացումը դեպի Թիֆլիս, ապա մարտերը շարունակվում են Ղարաքիլիսայի ուղությամբ։ Հարկ է նշել, որ զորահրամանատարի դերը խիստ նշանակալից էր նաև Զանգեզուրի պաշտպանական մարտերում։ Զորավարի կիսատ իր հետագա զարգացումներով ողբերգական արշավանքներից մեկն էլ կապված է Արցախի հետ։ Անդրանիկի Գորիսից դեպի Ղարաբաղ արշավանքը սկսվել է 1918 թվականի նոյեմբերի 16-ին այդտեղ գյուղից։ Դիմացը Զաբուղի ձորն էր, ավազակաբարո եւ ռազմատենչ քրդական գյուղերով։ Մինչ այդ հայկական ուժերը Բոգդան Մելիք Հուսինյանի գլխավորությամբ փորձել էին գravel Մարքիզի բարձունքը եւ ճանապարհ բացել դեպի Ղարաբաղ, բայց անօգուտ։ Սակայն Անդրանիկի համար փակ դարպասներ չկային, միայն թե ցանկություն լիներ։ Կոտրելով ճշնամու դիմադրությունը հայկական զորքերը գրավում են Մարքիզ, Ղզլջան, Սուս եւ մյուս բնակավայրերը։ Անդրանիկին դիմադրելը հեշտ չէր։ Նրան ունը վաղուց թնդում էր այդ ձորերում, բայց հաղթանակն էլ հեշտությամբ չէր տրվում։ Մարտերից մեկում զոհվեց զորավարի օկնականներից Ղարաբաղցի Ստեփան Սարգսյանը։ Հաղթարելով ամենադժվարին տեղամասը, Զաբուխի ձորը, Անդրանիկն արշավանքը սկսելուց երկու օր հետո կանգ է առնում Հագարի գետի Ավդալար կամրջի մոտ։ Նրա հետյալները գravel էին նաև Ավդալար գյուղը։ Ճանապարհը դեպի Շուշին բաց էր։ Ծրագրված էր, որ զորքը Շուշի կմտնի 2 օր հետո, նոյեմբերի 20-ին, բայց հենց Ավդալարի կամրջի մոտ նոյեմբերի 18-ին Շուշիից ընդամենը 46 թերավորության վրա Անդրանիկին է ներկայանում կապավորը եւ նրան հանձնում գեներալ-մայոր Թոմսոնի Անգլիայի անունից ստորագրված հերրագիրը, որով պահանջում էր դադարեցնել արշավանքը։ Հաջորդ օրը Ավդալար է հասնում նաև Անտանտի ռազմական միսիան, որի կազմում էին անգլիացի կապիտան Գոլդսմիթը եւ ֆրանսիացի կապիտան Կասվելը։ Արշավանքի մասնակից Կորնիձորցի զինվոր Սարգիս Կարապետյանը հիշում է, որ անգլիական դրոշ բարձած կարգը, որով եկել են պատվիրակները, եղել է սպիտակ գույնի։ Սպիտակ էին հագնված նաև պատվիրակները։ Անդրանիկի զորավարական վրանում զրույցը տևել է 3-ից 4 ժամ։ Պատվիրակության ասելիքը Թոմսոնի հերագրի պահանջի հաստատումն էր։ Դադարեցնել արշավանքը, այլապես դաշնակից երկրները չեն երաշխավորում Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում Սևրի պայմանագրով նախատեսված հայկական հարցի քննարկման հաջողությունը։ Անդրանիկն անկարող գտնվեց հաշվի չառնել համայնայության շահերը, գշերքի նժարին պատկերացնելով Արցախը կամ Արեմտյան Հայաստանը։ Սակայն ցավալին այն էր, որ նույնն էին նամակով պահանջում նաև Շուշիի քաղաքագլուխ Գերասիմ Մելիքշան Ազարյանը եւ նրան միացած Սոկրատ Բեկը, համարելով որ արշավանքը Ղարաբաղում կխորացնի ազգային հակամարտությունը որից իբրև կարելի է խուսափել։ Այս վերջին պահանջն Անդրանիկին լրիվ թևաթափ արեց։ Զորավարը բանակցություններից հետո անտրամադիր էր, գունատ եւ ջղագրգիր։ Հիշում է նրա կորնի ձորցի զինվորը։ Անդրանիկը վերջին անգամ նայելով Ղարաբաղի սեգ, այդքան մոտ եւ այդքան անհաս լեռներին, հրաման է արձակում իդ վերադառնալ Գորիս։ Ավելի ուշ Անտանտի դաշնակիցների վարած քաղաքականության ու Հայաստանի ղեկավարության որոշ ներկայացուցիչների հետ լուրջ հակասություններ ունենալով 1922 թվականին հեռանում է Հայաստանից։ Սակայն Անդրանիկը միշտ ապրել է իր հայրենիքի շնչով, ճանաչել է հայրենիքի ազատագրման համար օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները եւ անգամ կյանքի վերջին տարիներին հայրենիքից հեռու լինելու ժամանակ նա չի դադարել հայրենի երկրի օրով ապրող նվիրական գործիչ լինելուց։ Զորավարը մահացել է 1927 թվականի օգոստոսի 31-ին ԱՄՆ Ֆրեզնո քաղաքում։ 1928 թվականին նրա աճունը տեղափոխվել է Փարիզ, 2000 թվականին Հայաստան, Այժմ Զորավարի աճյունը հանգչում է Երևանի Եռաբլուր Պանթեոնում։ Անդրանիկի ռազմավարական գիտելիքների եզակի էին համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ, քանի որ նա հաջողել է թե որպես հայդուկապետ եւ թե որպես գեներալ։ Անդրանիկը հայոց ազգային արժեքային համակարգում տեղ գտած եւ ինքնության շունչը պայմանավորող պատմական անհատներից մեկն է, Քանի որ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ օրերին նրա կատարած սխրանքները տարիներ շարունակ մտածել են դերազմայնասիրական դաստիարակության աղբյուրին հանդիսացել, որի շնորհիվ նաև Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում իրենց անունը ոսկե տառերով են գրել մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ։ Եթերում բանակահորտաշարի հերթական թողարկումներ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։